Dankie Vader dat U hier is. Vir die belofte wat sê dat twee of meer in U naam by mekaar is, dan is U tasbaar op 'n spesiale manier in ons midde. Dankie vir U inspraak in ons lewens, dankie vir U aanraking. Dankie Here dat ons hier nie sal uitstap sonder dat U ons aangeraak het. Nie. Heere, dat ons hier mag uitstap vanmorgen, met een wip in die stap, met een wete, dat die aan ons kant is. Dat hierdie jaar van 2012 een hoopvolle toekomst inhou vir ons. Dat die goeie woord wat die gesprek het, oor ons levens gevestig word. Dankie vir die inspraak in ons levens. Dankie vir die geest om die woord levend te maak in ons midde. Ons eer die Vader in Jesus naam. Amen. As iemand vir ons een woord het, wil ons graag luister. Misschien het een voorneme, misschien een plan, misschien een droom. Kom deel het met ons. Morgen allemaal, Terwyl ons sing vir oggend hierdie lied wat ons nou gesing het van Come Lord Jesus Come. Um kom dit net weer in my hart, beleef ek hierdie ding dat ons hierdie ou geuite nuwejaars voorneem. Ek hoop julle is nou 'n bietjie by dit verby. Dit werk nie, julle al agtergekom. <laughs> Dit werk vir so 'n week en dan val dit op plat. So moenie teleurgesteld word nie. Maar wat ek weet wat in die Here se hart vir ons is, is om elke begeerte wat in ons hart is om daardie begeerte te eien om in die oog te kyk en dan te sê Here hierdie gedagte hierdie begeerte doop ek nou in die stroom van lewe hierdie begeerte wat in my binneste is dat dit in lyn is met die begeerte wat in u hart vir my is baie keer is ons met begeertes van ons eie besig en sit ons 'n klomp energie daarin en het, het ons hierdie mylpaale wat ons wil bereik, maar baie keer is dit vlees. Baie keer is dit drome wat ons eintlik vir ons vlees het. En om te droom is kosbaar. En die Here wil hê ons moet droom. Hy sê hy het vir ons 'n hoopvolle toekoms, dis sy droom vir ons. Maar om regtig net op 'n punt te kom en te sê, Here, dis nie my begeertes nie, dis u begeertes vir my. Dis u begeertes wat in u hart is vir my lewe. En om dan net een te word daarmee en dan net te sê Here kom woon in my gedagtes. Want dis waar ons krisis is, is hier. Dis waar vrees kom, dis waar ongeloof kom, dis waar benoudheid al hierdie goed kom is hier. En om net dan te sê Here, selfs dit doop ek in hierdie stroom van lewe. En die stroom van lewe is net beskikbaar op een plek en dis in my intieme verhouding met die Here. En vanoggend gesels ek en Jan en ons sê ons hart vir hierdie jaar is dat ons prioriteite sy prioriteite is. Dat ons werklik sal sê Here, U is eerste. En ons word vasgevang deur die ekonomie en deur ons werk, dit is so, dit gaan altyd daar wees. Maar om te midde daarvan te kan sê, Here, U is eerste. U is die koning van my hart. En in al my omstandighede dit net na nou hom toe te bring en te sê Here, selfs dit doop ek in hierdie stroom van lewe. Sodat ons werklik hierdie jaar, dis my hart vir hierdie jaar dat ek sê Here, ek is daar by die see en oral en ek sê Here dat dit wat ons gehoor het sal begin manifesteer in ons lewens. Mense, ons is nie met 'n ligtelike besig dingetjie besig nie. Dis nie farfetch en miskien eendag werk dit na 'n ander dag nie. Dis 'n oorwinningslewe waarvoor Jesus Christus sy lewe vir my en jou gegee het. En sy hart vir ons is lewe in oorvloed. Die uitdaging is moet niks anders aanvaar as sy hart vir jou lewe nie. Al is die omstandighede wat, al kom dit baie keer met branders en storms, sê die Here, bly by wat my hart vir jou is. En as sy hart is vir ons hoopvolle toekoms en dat ons sal vashou daaraan. Ek daar's 'n skrif wat sê moenie jou pos verlaat nie. Jogg, ja, nou weet ek nie waar dit is nie. Maar wat hy sê, ek dink Spreuke, moenie jou pos verlaat nie. Moenie moenie die hawe wat God jou bied verlaat vir die omstandighede wat jy beleef nie. Ons gaan negatiewe omstandighede altyd na ons toe kom. Die woord sê vir ons die die teenstand van die regverdig is menigvuldig, maar die Here red ons uit elkeen. En dat ons sal oefen vir al ons Sondae hier by mekaar kom met die aanbidding om werklik onbewus te raak van mense om jou en bewus te raak van hierdie stroom van lewe, bewus te raak van Jesus wat sy alles vir jou gegee het. En in hom is hierdie lewe in oorvloed. Hy's hy's so naby jou, hy's binne in jou. God se gees is binne in jou. Hy word verteenwoordig, die Vader word verteenwoordig deur sy gees binne in ons. Hulle woon in ons. Die volheid van die Godheid is in elkeen van ons. Kom ons word bewus van wie binne ons is en onbewus van dit wat om ons is. En dan gaan ons in hierdie jaar leef vanuit binne na buite. En ons gaan leef vanuit sy vrede wat jou wette gedeel is, sy wysheid in elke besluit wat jy neem. Sy kennis, sy vrede en vreugde, dis waarvan hy ons gaan leef. En dan gaan die wêreld sien dat Jesus leef. Die manier hoe hy hoe die wêreld gaan sien dat ons koning die koning is, is wanneer ons liefde om mekaar het. Wanneer ons sy heerlikheid manifesteer. Ek en jy is sy hande en sy voete. Hy het nodig om deur ons gemanifesteer te word en ek weet net die Here sit in afwagting sodat ons sal leef vanuit die skepingsdoel waarmee hy elkeen van ons uniek geskep het. Ek seën julle daarmee. Dankie. Môre julle, ek het hierdie skrif gedroom en ek is maar die tweede keer wat ek skrif droom en ek wil dit graag met julle deel. Dit is Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy wat hy daarvan gepraat het en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Dis nie ek wat dit gaan doen nie dis die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En ek lees in Judas ehm um, vers 8 wat hy sê van mense wat heerskappy verag en ek dink julle kry ook baie keer met sulke mense op die op die druk gemerk het. Dis my hartseer dat mense nie heerskappy wil aanvaar nie en dat hulle nie sondaarskap wil aflê nie. Maar prys die Here dat ons van beter weet en dan nog 'n bevestiging van hierdie seën is in eh, 'n 1 Johannes 4. Ehm um, hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het. Nie dat ons hom net op een ou dag hier moet vereer nie, maar hy sê sodat ons deur hom kan lewe. Dankie. Ons het eh, 'n neiging om op hierdie eerste Sondag van die nuwe jaar wat nou vandag nou op die nuwe jaar is nogal te praat bietjie oor oor nuwejaarsvoornemens nou dien daar nou al die klad die babbel gebars en gesê ons moet nou al verby daai goed te wees. Maar nou nou is dit tog so as ons mekaar goeie wense toewens dan gee ons daarmee eintlik te kenne dat ons 'n droom het vir 'n positiewe jaar. Dit beteken dat ons eintlik dat ons vir mekaar prioriseer, dat ons eintlik God se woord, God se seën oor ons lewens wil prioriseer. Dit wat oor ons sê ek seën jou met 'n goeie jaar. So dit is eintlik 'n voorneme op sigself. En as ons geen voorneme het nie, sou ons 'n probleem gehad het Jy weet, Arnold Moll het eendag gesê, as ons mik vir die maan, dan land ons dalk op die dak, maar as ons mik vir niks, dan gaan ons nergens hier nie. So ons moet mik vir iets. Uh, en ons sal mik vir Godse Seen. En die Seen waarmee ek graag vir julle wil Seen vanmorgen, waarmee die Heere my geseen het, is die eerste tekst wat jy in die Bijbel herken het. Johannes 3 vers 16. Hy sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seen gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. En ek het het so verkeerd verstaan. Ek het in die weise waarop ek hierdie tekst geleer het, of leer ken het, was dit so verskraal in wat het werkelijk sê. Hy sê, so lief het God die wereld gelaat, so lief het God, kom ons breek het op. Hy sê, so lief het God Jy sien, God is liefde. Hierdie aksie is liefde aan die werk. Hierdie aksie is nie een besluit van God nie. Hierdie aksie is wie God is. Hy kan nie anders wees nie. Hy kan nie ontrouw wees aan homself nie. So dit was noodwendig dat hy liefde sou manifesteer. Dat hy liefde sou in aksie bring. Want hy is liefde. En As ons hierna kyk en sien, verstaan ons wat Paulus bedoel. As Paulus vir ons oor die liefde skryf en hy sê, die liefde is nie jaloers nie, nie opgeblaas nie, die liefde reken die kwaad nie toe nie. Eindelijk, kom ons sê dit anders, God reken die kwaad nie toe nie. God is nie opgeblaas nie, God is nie jaloers nie. God is nie blij saam met die onrecht nie, maar blij saam met die waarheid. God verdra alles, hoop alles, glo alles. God vergaan nooit nie. Godse liefde kan nie vergaan nie. Daarom kan Godse liefdesdaad in sy seen, die manifestatie van liefde binnen in sy seen, kan nooit gekanceleer word nie. Ek en jy kan dit nie kanceleer nie. Ons kan kies om daar buiten te leef as ons wil, maar ons kan dit nie kanceleer in ons levens nie. Ek dink dit is een van die belangrikste feite wat ons moet vastmaak in ons levens. As ons ontrouw is, sê Paulus, dan bly hy getrouw. Hy kan homself nie verloon nie. Hy kan wie hy is nie prijs gee nie. Want dan, verstaan jy, dan, dan jaag ons een wind na, een wolk na. Maar ons weet, ons dien die levende God. Ons eer om, ons ken om, ons het om leer ken. Ons praat met om, ons hoor sy stem. En hy kan homself, hy sal homself nooit kan verloon nie. So sy liefde vir ons sal bly, al is ons hoeskeef. Al is ons hoe ontrouw al maak ons hoe droog, sy liefde vir ons kan nie verander nie. Sy liefde vir die mensdom kan nie verander nie. Sy liefde het gestalte gevind in sy seun. Hy sê so lief het God vir wie gehad? Die wereld gehad. Nou, Godse liefde, jy sien, ons moet mooi verstaan, die liefde van God, God is liefde, hierdie liefde is die Griekse woord agapao of agapai, nee, wat ons goed kent. En dis die liefde wat nie is as gevolg van nie. Um, ons ken, ons is bekend met die liefde van die phileo liefde, soos die Griekse woord sê, phileo, ek is lief vir jou, maar jy vir my lief is. En besef jylle wat het gebeur by Sinai, toe die volk die verskrikkelijke verkeerkese gemaakt het, om te sê, in plaas dat ons verhouding met God wil hee, wil ons liever verhouding met Mooses hee, moet nie dat God met ons praat, laat Mooses met ons praat, toe hulle die wet gekry het, want jy sien, Die wet het gesê, as jy, dan sal ek. So wat hulle eindelijk gekies het die dag by Sinaie, hulle het gekies om die agapai of die agapau liefde van God, wat hy hulle mee lief gehad het, te vervang met die fileo, wat sê, as jy sal ek. En as jy nie. En er 1500 jaar was dit die orde van die dag, in die alledaagse lewe van die, vir die volk van God, dat die as jy sal ek gewerk het, en, en ek kon nie, want jy het nie. En daarom het dit God nie bevredig nie. Daarom liefde kon nie teruggehou word. Liefde kon nie vastgebind word dier een wet nie. Daarom het God een stelling gemaakt, een uitspraak gemaakt. Hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak met hulle na die dag. Nie soos die een wat ek met hulle vaders gemaakt het, toe hulle uit Egypte land uitgeleid nie. Had hulle nie daarby geblei nie. En daarom, daarom het het nie gewerk nie. Hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dag sal maak. Ek sal my, my woord, in laard gee. Ek sal my woord vlees maak. En ek sal my woord, my sien, so lief het God die wereld gehad. My sien sal ek stuur. En ek sal, as my sien gekom het en opgestaan het uit die dood uit, dan sal ek die geest van my sien in jylle hart uitstort. En dan sal my woord, my geest, my teenwoordigheid, dan sal ek in jylle harte wees en my woorde sal ek in julle verstand inskrywe. En julle sal nie meer mekaar leer en sê, ken die Heere nie. Want allemaal van julle sal my ken, klein en groot. En ek sal barmhartig wees oor julle. En aan julle sondes oortredinge sal ek nooit meer dink nie, sê die Heere. Dis liefde in aksie. Dis hoe Godse liefde kom werk het. Dit was sy droom gewees, van die begin af, het hy gekom, en hy het gesê, ek kom met, met wie ek is. Maar jy sien, dis asof die volk in sy gevalle toestand God wil verander het, verlaag het tot die mense vlak, tot die gevalle mense vlak. Want jy sien, God het die mens oorspronkelijk na sy beeld en gelijkenis gemaakt. En die hele wereld, want nou, want dier die misdaad van die een het sonde in die wereld aangekom, dier die sonde die dood en dier tot allemaal deurgedring. So die hele wereld was betrokken Nou as die skrif praat van die wereld, dan gebruik hy die Griekse woord kosmos, wat beteken alles, almal. Die hele orde, die hele orde van die skepping, dit beteken alle mense, dit beteken die skepping self, wat ingesluid is in hierdie wonderlijke plan van God, want onthou jy die skrif, skrif sê vir ons, die skepping wacht met reikalsende verlange, dat ek en jy tot openbaring moet kom, dat wie ons is as kinders van God, sigtbaar moet word, so dat die nietigheid waarin die skepping onderworpe is, kan gekeer word, kan gestop word, omgedraai word. En dit is waar oor ons praat van heerskapie. Maar hy sê, so lief het God, so het liefde in aksie gekom, so het God getrouw aan sy karakter, het hy kom een eh, inbreek maak in die wereld, ons weet wat in hom gekost het, ons weet wat so lang pad hy moes loop, om een man te vind wat sy eie seen sou gee, so dat hy sy seen kon gee in Abrahamse geval, enzovoort. Ons het baie daar gepraat. Maar nou sê hy, so lief het God die wereld gehad, ons sê dit was allemaal, die wereld gehad, dat hy sy enige boore seen, dat hy sy seen gegeet. Nou kom hy en hy sê, ek bring my woord, ek stuur my woord om vlees te word. Ek stuur my woord, ek stuur myself, wat ek verteenwoordig in my woord, hy sê, in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God, die woord het vlees geword. En hierdie woord het onder ons kom woon, in ons midde. En hy sê, hierdie woord het gehoorzaam geword, hy het die gedante van een mens aangeneem. En toe word hy die prototype, die prototype van die mens wat God gemaakt het. Want hy, God het die mens na sy gebeeld en gelijkenis gemaakt, met die karaktertrekke van God. Kan jylle jylle vel voorstel, hoe moes Adam gelijk het, hoe moes Adam gefunctioneer het voor sy val? Jy sien die skrif, uh, Lukas beskryf in die, in die stamboom van Jesus, begin hy met Jesus, dan werk hy terug tot by Adam. En dan sê hy, die sien van, die sien van, die sien van, dan kom hy by Adam, dan sê hy, die sien van God. Die sien van God. Adam, die mens. Mens, Godse kind. Dit was Godse droom van die begin af dat ek en jy sy seens en sy dochter sou gewees, daarom sê hy die skepping wacht met die reikhalse verlange op die openbaring van die seens van God. God wil hy ons met sy kind wees. En hy het ons as sy kinders aangeneem, doordat hy ons sy sien gestuur het. En hierdie sien kom na die aarde toe. En jy weet, is my so hartseer om te sien hoe dat die wereld, miljoene mense, een fictieve datum eer as sy geboortedag, wat toen nooit sy geboortedag was nie. Sonder dat hulle verstaan wat hy kom doen het. As ek sien al die al die hype, al die finansies, al die gedreen wat ingaan in die viering van kersfeest, met die christendom aan die voorpunt, maar onthou net, die hele wereld, die hele wereld vier kersfeest. Het is net die ware christene wat het nie vier nie. Die hele wereld vier kersfeest. So is nie die christendom nie, maar die christendom geef die leiding aan. Hulle vier een fictieve, ek kan ek dit noem, een heidense feest. Hulle beklee om in een mooi kleren, so dat dit baie mooi lyk, maar ons weet dit is nie waar nie. Maar die christendom in die voorpunt, verstaan nie waar oor het Jesus gekom nie. Verstaan nie dat hy gekom het, dat God om wat geen sonde geken het, nie sonde gemaakt het, so ons kon word die gerechtigheid van God het so dat op grond van sy opstanding ek en jy nie meer in sonde ontvangen gebore word nie. Maar dat ek en jy in ware gerechtigheid en heiligheid in die wereld inkom. Dat hy nie aannemer is van die persoon nie. Hy sê, so lief het God die wereld gehad, so dat elk een, hy praat van elk een wat glo, die woordkie wat in die Grieks gebruik daar is, die woordkie PAS, pas. Dit beteken, almal, enige een, elk een, almal as een geheel, Ek dink dis duidelik nie. God is nie een aannemer van die persoon nie. Hy het nie gekom vir een uitgesoeke, uitgeleese groepie nie. Hy het gekom vir die kosmos. Hy het vir amal gekom. En nou sê hy, en nou is dit vir elkeen, vir enige een, elkeen, almal, die geheel, is dit vir ons moendlik, om die stem van Godse geest te behoor, om in die voorrecht te wees, om in 2012, in verhouding, in gemeenskap met hom te lewe. Hy sê, daar is geen onderscheid nie. Die wat hom aangeneem het, om die nie aangeneem het nie, hy het vir allemaal gesterf, hy het vir allemaal die prijs betaal. Hy sien allemaal, hy skeer allemaal oor die selle kam. Want my en jou werke doen niks daar nie. Al wat ons aanneem doen, ons aanneem, maak dat ons begin wandel in die heerlijkheid daarvan. Dit is vir elkeen beskikbaar. Ek neem dit aan, omdat dit vir my beskikbaar is. Ek het dit aangeneem, omdat dit vir my beskikbaar is. Hy sê, so dat elkeen wat in hom glo, nou hier kom die ding. Hy sien, die wereld dink, hulle glo in hom. Maar hulle glo net soos die duivels glo. Die duivels glo, dat God een is, en hulle sê daar. Die meeste van die wereld, die meeste van die christendom, glo ook so. Maar nou hoor het sê, hy sê, so dat elkeen wat in hom gloe, die woord vir gloe is die woordkie pistis, wat van die Griekse woord pistijou afkom. En pistijou het ons gesê beteken om oortuig te wees. Waarvan? Dat hy gebore is? Om oortuig te wees van wat hy kom doen het. Om oortuig te wees dat hy ons oorgebring het uit die macht van duisternis waarin Adam ons gedompel het, oorgebring het in die koninkrijk van die seens van sy liefde, om oortuig te wees, dat ons smarte reeds gedra is, en ons nie meer daan hoef te dra nie, en dat God daarom sê, werp jylle sorg op my, en dat hy beskik het om vir ons te gee vreugde oor die vertredigheid, gewaad van of vir verslag gees, om oortuig te wees daarvan, dat my oortredinge, my ongerechtighede, my misdade, elke fout wat ek gemaakt het, elke verkeerde besluit, elke ding wat verkeerd geloop het in my leven tot aan die einde van 2011, dat hy dit op hom geneem het. Dat hy al ons ongerechtigheid op hom laat neerkom het, sê saai, om ons onskullig voor God te stel. Dat hy die straf gedraad, wat vir my jou die vrede aanbring, dat door sy wonde vir ons geneesing gekom het dat hy die vloek geword het in ons plek, so dat die Seen wat God en Abraham beloof het, na ons toe kan kom. Dat hy gesterf het, so dat hy in ons kan lewe. En dat ons eindelijk saam met hom ons gesterf het, en dit saam met hom opgestaan het. Dis, so dat elkeen wat in hom geloo, nou hoor het sy, so dat elkeen wat in hom geloo nie verloor mag gaan nie. Jy sien, ek het gedink, verloore gaan, beteken ek gaan hel toe. En daarom was my gedachte, ek moet een kaartje kry hemel toe. En daarom moes ek om aangeneem het om ook een kaartje te kry hemel toe, maar dit het min effect in my leven gehad. Dit het nie oorwinning gebring nie. Dit het nie gesag gebring nie. Dit het my nie eers my status verander nie. In my eie opinie het ek een sonder geblei. Maar wat het gebeur met my? Wat het rechte gebeur? vir hom om uit die dood te kon opstaan, moes hy ons rechtvaardig. Die werk moes afgehandel wees. Hierdie sondekant moes gekanceleer wees. God sê hy die sonde weggedoen. So God moes hierdie God moes dit afgehaak het, eens en vir altyd. Hy moes met die sonde weggedoen het, om die lewe, om die gerechtigheid van God, om my lewe te vestig. En voor dit nie voltooi was nie, kon hy opstaan uit die dood uit nie. Daarom het Romeine 4,25 gesê, hy is opgewek toe ons rechtverdig verklaar is. Ons word sommer verdienste gerechtverdig dier die offer wat aan Christus Jesus is. En dis nou wie ons nou is. En nou sê hierdie skrif vir ons, hy sê, so dat die wat oortuig is van wat hy kom doen het, nie verloore mag gaan nie. Nou wacht bykie, wat beteken het? Nie verloore mag gaan nie dit beteken vir my die volgende, dat as ek verstaan wat hy kom doen het, dan beteken dit, hy het my, hy het sonde geword, so dat ek kon word, so that we might become the righteousness of God in him. Met ander woorde, ons het gesê, dan is ek nie meer in sonde omvang geboren word, nie, dan is ek die gerechtigheid van God. Nou, dit beteken, ek is geboren, jy, is gebore in die koninkryk van die Seen van sy liefde in. Ons is gebore in ware gerechtigheid en heiligheid. Ons is gebore in die rent met Godse vreugde, met sy onskuld, met sy vrede. Ons is gebore veronderstel om te wees, maar dis meest, kom ons praat oor die algemeen, ons is gebore in absolute gezondheid perfect volmaak. Julle weet ons nou, ek het ons nou een klein dochter. En as ek na hierdie klein dingetjies in leven kyk, en ek, dan is die een ding wat my tot stilstand bring, as ek na haar kyk, is haar onskuld. Is haar absolute, onbesmette onskuld. Dat daar geen gedachte by haar is van mislukking nie. Sy ken het nie. Sy ken nie sonde nie. Sy ken nie onreinheid nie. Sy is net wie sy is, volmaak. En so is elkeen van ons. En jy sien, toe die duivel ons kom belieg het met hemel en hel, het hy ons focus geplaas op hemel en hel en hy het ons laat miskyk wat hy bedoel het vir ons vir die lewe. Hy sê, so dat elkeen wat oortuig is van wat hy gedoen het, so dat elkeen wat in hom gloe, nie hulle koningskap sal verloor nie. Hoekom het God jou na die aarde toe gestuur? Hoeveel keer het ons dit al gevra van mekaar? God het jou ons hierna toe gestuur, om te kom heers, om die aarde te onderwerp en daar te heers. Dis al oor God jou gestuur het. So, hoekom wil hy jou in die hemel hee, as hy jou aarde toe gestuur het? het hy ons aan aarde toe gestuur om te kom werk vir die hemel. Sê die grootste leen wat die vijand ooit vertel het. Wat jy sien, en as ek moet werk vir die hemel, dan beteken dit ek is die hemel nie waardig nie, ek moet werk daarvoor. En Jesus het al in Markus 11 die vijieboom vervloek en gesê, jou eie pogings is vervloek, het sal nooit kan staan voor my nie. So ek en jy en sy pogings om in die hemel te kom, gaan nie werk nie. Daarom het hy gesê, ek wil die hemel na jou toe bring ek wil jou leven hemel maak hier al, so dat as jy die dag tot by jou vervaldatum kom hier, dat jy en ek sal voortleef in die heerlijke daarvan, in die nieuwe dimensie. Maar het gaan nie oor hemel en die hel nie. Dit gaan oor hierdie oorwinningslewe. Dit gaan oor hierdie, hierdie heerlijkheid van om hom te ken. Hy sê, so dat elkeen wat in hom gloe, om oortuig te wees van wat hy gedoen het. Hy sê, as ek oortuig is van wat hy gedoen het, dan verloor ek nie. Luister mooi wat gebeur het met my. Wat het met jou in 2011 gebeur? Ons hoef nie ver te gaan in die verlede in nie. Het gaan net een jaar terug. Hoeveel van jou gezondheid is in 2011 gesteel? Hoeveel van jou finansies is in 2011 gesteel? Hoeveel van jou vreugde is van jou leven, van jou energie, van Godse seen in jou leven, is gesteel. As ons na 2011 kyk, as ek na my eie leven kyk, en ek sê, hoeveel van die droom waarvoor Jezus sy leven gegeet, op so'n manier is wat hy omgegeet, is verloore in 2011 in my leven. Laat my denk weer in die gelijkenis van die saaier wat gesê het, 30, 60 en 100-voudig. Godse standaard is 100-voudig. Ons het gesê op 30, waar is die ander 70? Partij van ons het 60 gehaal, waar is die ander 40? Partij 80 gehaal, waar is die ander 20? Die essentie is, wat is die teenvoeter? Waarom, waarom het die dief by ons gesteel geslag en verwoes in 2011? Die antwoord is, so die wat in hom gloe, nie hulle onskuld sal verloor nie. Nie hulle geneesing sal verloor nie. Nie sal die gerechtigheid en heiligheid waarmee hulle in hierdie wereld gekom het, sal prijs gee nie. Maar al manier hoe ek het, het nie gaan prijs gee nie. As om vast te staan in dit wat ek geloof. Om oortuig te wees, van wat Jezus gedoen het, want jy sien as ek gaan probeer, en jylle weet ons wat dit beteken, jylle weet hoeveel keer ek en jy probeer, wanneer ek probeer, dan weet ek kom akkoord, weet ek gaan dit nie maak nie, maar as ek opgee om te probeer, en ek aanvaar wat hy vir my gedoen het, dan het ek het gemaakt, want hy het het namens my gemaakt, en hy het het volledig gemaakt, so dat elkeen wat in hom gloe nie verloor in my gaan nie, niks van die volle som van Godse gedachte vir ons levens sal verloor nie. My wens vir jou vir 2012 is dat nie een van Godse beloftes, hoeveel beloftes daar ook al is, dat nie een van hierdie beloftes by jou sal voorbij gaan nie. Maar die geheim, die sleetel daarvan gaan wees, is jy oortuig, is jy oortuig van wat hy gedoen het. Jy sien, Paulus skryf op een stadium, hy sê, vriendskap met die wereld, vijandskap tegen God. Vriendskap met God, vijandskap tegen die wereld. Jy sien, as ons hierna kyk en sien ons, die wereld sê, die siekte gaan jou inhaal. Een dag is jou beurt. Vriendskap met die wereld sê, een dag is jou beurt. Maar dit is vijandskap met God. God sê, ek het jou genees. Ek het jou genees ek kan nie opgee op myself nie. Ek kan nie terugstap op wat gebeur het op Golgotha nie. Jy is genees. So dat elkeen wat daarvan oortuig is, nie sy geneesing van verloor nie. Nie sy gezondheid van verloor nie. Hoor jylle wat beteken? Nou, mense, hierdie goed vat aan ons leiwe. Die vijand loop rond sy brilende leeuw. Hy kom met alles wat hy is. Paulus sê, na nou my vertrek sal daar wrede wolwe kom wat die, wat die gemeente nie sal spaar nie. Daar is wrede wolwe wat die gemeente nie spaar nie. Mag ek vir jou sê, wat is die wreedste wolf? Die wreedste wolf is nie die duivel wat stilslag en verwoes nie. Die wreedste wolf is die aanslag van misleiding wat my een vriend van die wereldse uitspraak wil maak. Wat my een vriend wil maak van die statistiek van die wereld, wat sê, een het soveel krediet en een heeft soveel krediet, en daarom, soos wat een ou gesê het, hoe moet ek dan doodgaan, as ek nie gaan siek word nie? Jy hoef nie siek te wees om dood te gaan nie. Vers hoeveel staan, dat jy moet siek wees om dood te gaan? So jy dat sien, waar oor dit gaan, is hierdie oortuiging. En ons het die afgelopen jare, het ons aanhoudend hiervan gepraat, en baie daarvan gepraat, ons het een paar sondag terug gepraat oor, oor Malachi, die profetiese woord in Malachi 3, as hy sê, bring die vir julle tiende na die skathuis. En ons het vir mekaar gesê, die julle tiende is nie, is nie die geld waarvan hy praat nie. Die julle tiende is, is jy. Want God praat eindelijk met homself as hy sê, bring die julle tiende na die skathuis. Want toe hy sê, bring die julle tiende, het God met homself gepraat en gesê, ek het brood en wijn gestuur, in Genesis 14 na Abraham toe het ek brood en wijn gestuur en daarmee gesê, dis my lichaam en my bloed, maar dis net die tiende. En daarop het Abraham gereageer met die tiende. Maar toe kom God na Abraham toe en sê, jy die tiende gegee, ek soek hier is, geef my Isaac. En Abraham het die hele tiende gebring, hy het Isaac gegee, hy het Isaac kom offer. En daarom kom God en hy offer die hele tiende, hy kom offer sy sien. En as God sy sien die hele tiende geoffer het, wat van die gesag is dan uitstaande en wat van die vreugde is uitstaande en wat van die onskuld of hoeveel skuld het dan oorgeblij as ek het anders omstel hoeveel skuld het daar in jou leven oorgeblij as God die hele tiende gegeet met ander woorde, tien tiendes gegeet tien tiendes van die skuld betaal het dan kan daar geen skuld in jou leven meer oorbees in Godse oor nie en dan beteken het jy kwalificeer En daarom sal ek en jy nie kan ophou om mekaar aan te moedig en vir mekaar te sê, Godse droom is dat ons sal verstaan ons kwalificeer nie. Dat Jezus ons kwalifikatie is nie. En daarom het ek nodig om by een punt te kom en te sê, maar God het weggedoen met hierdie goed. Eh, julle het gesien, hier het gestaan, hier ergens het gestaan, wonde. God het weggedoen daarmee. Toe God die sonde weggedoen het, het hy die wonde weggedoen. So God sê in my boek het ek weggedoen. En nou is die punt in my en jou lewe. Waar staan ek en jy? Elkeen van ons het die oorlog in ons kop. Die oorlog wat hier plaasvind en sê wanneer kom dit na my toe? Wanneer is dit my beurt? Dit kan nie net goed gaan nie, wanneer kom jy soos die oom wat gesê het toe dit so lekker gereën het die jaar toe sê ons gaan betaal, volgende jaar gaan ons betaal daarvoor. Jy sien want die oorlog is hier in my kop, God sê, ek sal jou die, die skatkamer van die hemel vir jou oopmaak, en vir jou die goeie reenskeel per tyd, nie per ty jare nie. Hy oorvloedige seen op jou uitstort, dis deel van Godse seen. My sien vriendskap met die wereld, die wereld het na ons toe gekom, vir soveel jare wat ons leef, en ons kom bombardeer, met die teendeel van Godse seen oom, jy kyk na die realiteit. Die realiteit is, die wereld is so gebombardeer, of die mensdom is so gevorm, gebombardeer met die wereld, dat die mensdom sikkel om oortuig te word van wat Jesus gedoen het. En in my leven is alles wat ek nie hierin wandel nie, is net tekort aan oortuiging. En tekort aan oortuiging is een tekort aan woord, is een tekort aan die inspraak van Godse gees. En Paulus kom en Paulus sê, hy sê, maak vir ons ruimte in jylle harte. Maak vir ons ruimte in jylle harte. Hy sê, hy sê, ek wil met die evangelie, met die goeie nies van Jezus, wil ek binnen in jou hart inklim. Hy sê, maak vir my plek. O David roep uit, hy sê, Heere, leie my op een rots wat vir my te hoog is. Heere, dit is te veel, dit is te groot lei my op een rots wat vir my te hoog is. En kom David en, en David profiteer eindelijk, is eindelijk die Heere wat praat. Hy sê Psalm 24, hy sê, hef op jylle hoofde oopoorte, ja verhef jylle eeuwige deere, dat die Ere koning kan ingaan. Hy sê, wie is dan die Ere koning? die Heere sterk en geweldig, hy is die Heere koning. Hy sê, hef op waarvan praat, hy sê, hef op jylle hoofde oopoorte. Waarvan praat hy? Het link vir my, soos openbaring 23. As ek staan by die deur en ek klop, God sê, ek staan by die deur. Ek wil jou gedachte beset. Ek wil jou gedachte vul. Ek wil in 2012 jou hart vervul met wat my sien gedoen het so dat elkeen wat oortuig is van wat hy gedoen het, niks van dit wat hy vir hulle verdien het, niks van die gerechtigheid van God en die implikaties daarvan sal verloor nie. Dat ek en jy niks sal verloor van die lewe van Jesus Christus wat my jou deel geword het in 2012 nie. Die mislukkings van 2011 en 2010, die mislukkings van die verlede, het een manier om soos een bosluis op my te plak, en vir my te sê, sien jy man, het werk nie. Sien jy die oud dien die heren, het ook nie vir hom gewerk nie. Sien jy die oud is een prediker, wat vir anhoud is bid, het ook nie vir hom gewerk nie. Hoor jy? Hoor jy? Vriendskap met die wereld. Maar die skrif sê, omdat hy my lief het, sê God, sal ek om red. Omdat hy my naam ken, Hy sê, al val aan het duisend aan sy sy en tien duisend aan sy rechterhand na op, toe sal het nie aankom nie. Hy sê, net met jou oog sal jy aanskou. Wat? Die vernietiging van die wat nie oortuig is nie. Hy sê, dit is so kostelik dat jy Pesaja 55 praat van, laat die godloose sy weg verlaat, die kwaad in sy gedagtes. En ek het altijd gesê, hier is nie vir my van toepassing, want ek is nie die godloose nie. Maar jy sê, alles wat kort kom, in die oortuiging, die vriendskap met die wereld, wat elkeen van ons se deel is in een sin, omdat ons so dier die wereld gebombardeer word, wat is dit? Dit is van God gestroop, dit is goddeloos. En nou sê hy, laat die godloos die weg verlaat. Hy sê, verlaat hy weg, maak vir my ruimte in jou hart. Hy sê, lei my op een rots, heren, wat vir my te hoog is. Maak oop die poorte, hy sê, eh, uh, verhef jylle hoofde oop poorte, ja, verhef jylle ewige dere, dat die ere koning, dat die, die gerechtigheid van God, wie hy is, die liefde van God, kan ingaan, dat hy met ons kan kom altyd. Dit is die uitdaging. Dit is die uitdaging om nie net op een sondagochtend dit te kom hoor nie. Uitdaging. Is om te lees. Om het elke dag te leef. Dan moet het en moet het die effect in ons levens neem, dan sal ons nie verloore gaan nie. Bedoelende, ons sal niks verloor van die geskenk wat God ons gegeet nie. As ek dink hoeveel jare voorbij is, as ek dink hoeveel het ek verloor van die geskenk, en dit, die my eie toedoen, hy sê, jy sal uitval, maar dit hier jouself, En ek en jy is in die bevoorrechte posiesie dat ons nie hoef uit te val nie. Dat ons die onderlinge bijeenkomst nie hoef af te skeep nie, of te versuim nie. Maar dat ons elke geleentheid kan gebruik. Dat ons die tyd kan uitkoop, omdat die dag so boos is. Omdat vriendskap met die wereld so, so na by ons is. Dat ons die tyd kan uitkoop, om die heerlijkheid te lewe. Hy sê, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloor mag gaan nie. Maar, die ewige lewe kan hê. Nou ons weet ewige lewe is nie die hemel nie. Ewige lewe het Jesus gesê is om hom te ken. Om hom te ken is om gesag te ken. Om gesag te hê op hierdie wêreld in 'n krom en verdraaide geslag. In 'n wêreld vol korrupsie en onreg en misdaad en oneerlikheid om te skyn soos ligte in hierdie wêreld om met gesag want dit gesag om in die midde van die leen die waarheid te spreek en die waarheid te leef. Dit is gesag. Die eeuwige lewe is gesag. Die eeuwige lewe is dat ek en jy leef sonder skuld. Ek praat nou nie van Baklies Bank en Absas skuld nie. Dit ook. Dit sal kom, want die Heere sê, jy is leidleen en nie leen nie, soos is op pad. Maar dit sal nie kom, voordat ek en jy nie, voor, voor God onskuldig staan nie. En soos Susan vanmorgen gesê het, voordat ons nie by die punt gekom het om te sê, as hy dan die sonde weggedoen het, as hy met om die sondagstatus afgereken het, dier dit op hom te neem nie, om vir my sy gerechtigheidsstatus te gee nie, dan kan ek nie sy gerechtigheidsstatus aanvaar as ek nie nie sê vir sonde nie. As ek nie gesê het vir sonde, dan beteken dat ek en jy stap hieruit vanmorgen, in absolute onskuld, soos die klein bouwe dochterkie, wat ek het as ek klinkend, maar jylle het ook klinkend, as jylle verstaan wat ek bedoel. Dat ons in die absolute onskuld daarvan kan lewe. Dit beteken die eeuwige lewe, beteken dat my lewe sal geken wees door vreugde. Nou ek moet sê, een ding wat my vreugde gevat het die laatste jaar, is my gebrek aan lewe, wat doelende, my gebrek aan energie, dit net te, te kwaai te veel geword vir my op stadium. En dan sê ek, hoekom is dit? Dit sê vir my, ek het nie geluister wat jylle verlede jaar gesê het nie. Want verlede jaar, op hierdie dag, het jylle my geseen, ons mekaar geseen, met een geseende jaar, met, met Godse woord, met Godse seen oor ons levens, en Godse seen oor ons levens sluit in, dat ons die wijsheid sal hee, om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. Jy sê, Mooses het het gebid, het sê, Heere, leer ons om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. Salomo het gebid en sê, gee aan die knig opmerksame hart, om te kon onderskui. En die Heere sê, as iemand wijsheid kort kom, laat hom het van God tot het aan elke gezond, of om te verwijt. So ek het bykie vergeet. Ek het baie daar vergeet, om die wijsheid te kry, en wie wat doet ek in onwijsheid, my dag bestuur, en raai net wat het gebeur. My energie was te min, om die dag dier te sien. Ken jy dit? besef jy, ons kan nie, ons kan nie hierdie volgende jaar, 2012, al staan ons nou op ons koppe, 2012 is nie eerste skrikkeljaar nie, so hy gaan net 365 daai, nie meer nie, ons kan nie extra 30 insit nie, omdat ons extra 30 sin werk wil doen nie, ons het net daar in daai tyd, maar weet jy wat, daai tyd, daai 365 daai van 2012 het God vir ons gegee, om te lewe, vreugde te ken, vrede te ken, om in oorwinning te lewe. Nou kom mense, besef julle, dat ons daarvoor geweldig, geweldig wijsheid nodig het, om daarin te kan lewe in hierdie jaar. Maar dink net bykie, as ek myself nog steeds beskuldig, as ek myself nog steeds as een sonder sien, as ek nog steeds ontken wat Jesus gedoen het, dat hy die sonde weggedoen het, as ek nog steeds ontken, dat hy die, die wet vervul het, en dat hy dit vervang het, met een verhouding, dan gaan ek een massa energie gebruik, om my skuld te probeer beredder, om punte by God te kry, dier wat ek doen, in plaas dat ek net kan lewe. As ek dit nie verstaan, dat ek gesag het nie, as ek nie verstaan, dat ek die gerechtigheid van God is nie, gaan ek hierdie jaar, my tijdsmoors, om myself met ander mense te vergelijken, en ek gaan altyd kort kom, soos wat ek al soveel jaar lang kort gekom het. As ek hierdie goed nie verstaan nie, dan gaan ek myself altyd sien, wat wat die wereld sê, sien die wereld sê, ek is arm. God sê, ek het jou geseen, met alle geestelike sening in die hemel en Christus, jy is rijk. Soos in Norris gesê het, hy sê, ek is gezond, ek kort net in hier. Hy toen is hy nie gekryd. So nou is hy gezond met een nier. So dat hy gezond was sonder een nier. Maar eh, ek weet nie, maar die beginsel die van raak sien. God sê, dit is jou deel. Besef jy dat elke gebrek, elke tekort in jou leven, waarmee die vijand hierdie jaar, ook in 2012, by jou wil roof, soos wat hy in 2011 geroof het, as hy het recht gekryd, hy gaan weer die selle poging aanwend, en wat ek en jy nodig het, is een vars begin een vars begin om net weer te stop en te sê, Heere, jy het weggedoen met die deel. Ek is nie meer vriend met die wereld nie. Ek is nou vriend met God. Daarom is ek in vijandskap met alles wat sonde gebring het. Ek veracht het weerstand het in die naam wat by elke naam is. Wat is die uiteindelike doel hiervan? Die uiteindelike doel hiervan is dat God ons wil bemachtig tot wat? Jy sien om hom te ken, is om hom intiem te ken. Hy sê so dat niemand eh, verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, so dat ons hom kan ken. Dat ons een intieme verhouding moet om het. Intieme verhouding, as ons die bybelse woord daarvoor gebruik, dan sien ons, God het vir ons die huwelik gegee as een beeldmos van die verhouding wat hy met ons soek. Verlaat aan kleef, een vlees. En nou het hy die ding gevat tot die intieme vlakke gesê, iemand wat een vrou aanhang is een vlees met haar, maar iemand wat God aanhang is een geest met hom, en gebruik het het sy vergelijking. En nou sê hy in Ephesians 5.32, hy sê, die verborgenheid van een vlees is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus sy gemeente. So, dit wat God met ons soek, hy soek dit. En nou gebruik die Bijbel een woord daar in die Oud Testament, hy sê, of selfs in die Nieuwe Testament gebruik hy die woord, hy, die woordkie beken, hy sê, en Abram of Isaac het sy vrou Rebecca beken, Dit beteken, hy het gemeenskap met haar gehad. Hy het intimiteit met haar gehad. In die proces het sy bevrug geraak. En het sy het nageslag voortgebring. En Godse hart was van die begin af nageslag. Hy sê, wees vrugbaar vermeerder en vul die aarde. Nou, jylle sal met my saamstem. Ek dink ons het die, ons het die letterlijke daarvan, die fysische daarvan, wees vruchtbaar en vermeerder vir die aarde, het ons by hierdie stadium oordoen. Want ek dink, ek dink ons kan met waarheid sê, die aarde is redelijk oorbevolk. Maar weet jy waar, waar is ons onderbevolk? Die ware kinders van God is onderbevolk. Stem jylle saam? Besef jylle dat dit maar een oorblijfsel is op hierdie stadium. Ek praat nie van wat van Jezus weet nie. Ek praat van die wat oortuig is van wat hy gedoen het wat nie meer verloor van die geskenk wat God hulle gegeet nie. Daarmee is die aarde onbevolk. En as ek en jy dan nou kyk, en nou sê ek nie vir die, vir die jong getrouwdes, hulle moet nou nie meer kinders sê, en die prijs die heren, ons moet nog plompie jare aangaan, so, asjeblief, hou aan om kinders te, maar die essentie is nou, dat ons in die eerste plek sal besef, dat God soek een geestelike nageslag, in een geestelike nageslag gaan kom vanuit die bevruchting van Godse geest uit, om intiem met God te verkeer, om intimiteit met Godse geest te hee, so sy saad, sy woord, in my kan oordra, so dat ek een nageslag kan voortbring. Nou wat bedoel ons by nageslag? Ek wil jou vraag, hoe lyk jou geestelike nageslag? Dit baie by my opgekom in die laaste jaar, dat ons vir mekaar moet uitmaak, in die gemeente, en ek gaan nog meer daar praat, seker in die volgende weke, is, hierdie bediening, wie is dit? Dit is ons jou net soveel as wat het myn is. So dit beteken, ons moet vernoote wees in die bediening. Dit beteken, dat ons gesamentlik, collectief, uh, een nageslag moet voortbring maar beteken nie net collectief as gemeente nie, beteken individueel dat een na die ander, of elk een van ons, nie onvrugbaar wil wees. En nou wil ek hier, om af te sluit, kom ons, blaai goe saam met my in Isaiah 54 toe. Dan lees ons goe in Isaiah 54. En ek geloof, dit is Godse woord vir ons vir die jaar. Hy sê, jubel onvrugbare, wat nie gebaar het nie. Hy sê, as jou lewe tot nou toe nie vrugbaar was ten opzichte van die koninkryk nie, ten opzichte van om om mense voort te bring tot in die koninkryk. Paulus gebruik een woord, hy sê, in Christus mag jylle baie leermeesters het, maar jylle het net een vader. Bedoelende, nie dat hy nou Godse plek neem nie, maar hy sê, ek is die ou wat aan jylle geboorte gegeet, by wijse van spreken. Ek het die evangelie in julle verkondig, wat in julle hart geslaan het. Ek het julle aan Jesus Christus voorgeteld. Julle disciples geword van die boodskap wat ek aan julle verkondig het. Dit is wat Paulus hier so sê. En nou, hoor wat roep die Heere uit. Hy sê, jybel onvrugbare. Kom ons sê, hy praat met Paulus. Hy sê, jybel Paulus, wat Paulus was niet getrouwd nie. Het geen kinders gehad nie. Paulus het in die, in die biologische geen kinders gehad nie. Maar hoor wat sê, jybel onvrugbare wat nie gebaar het nie. Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen wee gehad het nie. Want die kinders van die eensame, Paulus, jou kinders is meer as die van die getrouwde. En dit is Godse hart vir ons, dat my en jou lewe in 2012 vrugbaar vol word vir die koninkryk dat ons kinders vir die koninkryk sal voortbring, dat die, dat die getuienis van ons lewe, dat die boodskap van ons lewe, dat die oortuiging waarin ons lewe, mense gaan beweeg, dat ons kinders in die gees meer sal wees, as ons kinders in die vlees. Die geestelike kinders te geweldige achterstand. Daar is baie meer vleeslike kinders as geestelike kinders. En die, hoeveel 7 biljoen mense, hoeveel is daar nou? 7 biljoen? Op hierdie planeet? besef jylle wat er deelkie van die 7 biljoen is kinders van God, wat is Godse droom, so lief het God vir wie gaat? Die kosmos. En Paulus stel homself in die dinge aan, hy sê, ek tree as op, op as een gesand, as een ambassadeur, om Christus wil laat julle met God versoen. Hoor jy, hoor jy hoe dit Paulus dit uitroep? Hy sê, ek en jy tree op as gesand, as ambassadeurs, wat in die wereld toeroep, om Christus wil laat julle met God versoen. Waarom sê hy, hoekom sê hy dit? Hoor wat hy sê dit, 2 Korinther 25, laat julle met God versoen, hoekom? Want God het om wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons gemaakt. Dit is die goeie nies. Dit is wat hulle sal versoen as hy oortuig is, dat God hom, wat geen sonde geen, die sonde gemaakt het, so ons kon word die gerechtigheid van God. So jy ook, so hy ook, die gerechtigheid van God is. Nou sê hy, jubel onvrugbaar, jy het nie gebaar nie, jou kinders gaan meer wees. Ja, ek, ek wil dit so omstel vir jou vanmorgen, jou kinders in die gees gaan meer wees, as jou kinders in die vlees. Dit is een vrugbare leven. Dit is een leven van oorwinning en vervulling. Hy sê, maak die plek van jou tent weid, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie. Maak jou lijne lang en slaan jou penne stuif in. Hy sê, bou aan aan jou huis. Hy sê, want jy sal naar rechts en links uitbreek, en jou nageslag sal nasies in besit neem, en verwoeste stede bevolk. Jy weet, as ek rondom ons kyk, en ek sien, ek sien wat ek sien, dan sien ek verwoeste stede, jylle verstaan wat ek bedoel by verwoeste stede, ek sien hoe die dinge tot niet gaan, waarom? Waarom gaan dit tot niet? Dit is duisternis mense, duisternis wat goed tot niet gaan, maar jy sien, die oomlik as Godse energie, as Godse lewe inkom, dan verander het, nou sê hy, wees nie, bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie in 2012 nie, en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hee om te bloos oor wat verlede jaar gebeur het nie. Maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet. Want jy sien, laas jaar was ek jonger as nou. Laas jaar het ek minder geweet as nou. Hy sê, jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou wederweeskap nie meer dink nie, want jou maker is die een wat jou bevrug. Jou maker is jou man. Die Heere van die leerskare is sy naam en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Hoekom die God van die hele aarde? Omdat die hele aarde, hy sê jylle sal my getuies wees, nie net hier nie, nie net in Jan Kemp, in in Valaats, en in die Noordkaap nie, hy sê, maar in Jerusalem, in Judea, en in Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde, en die hele aarde sal weet, dat ek die Heere is. En nou verduidelik hy die stuk wat ons oor die terug oor gepraat het, van hoe hy ons ingesluid het in die kruis, hoe hy ons in hom was, en ons saam met hom gesterf en opgestaan het. En dan gaan hy aan en hy sê by vers 9, hy sê, soos in die dag van Noach is het vir my, soos ek gesweer het, dat die waters van Noach nie meer oor die aarde sal gaan nie, so het ek gesweer, dat ek nie op jou toren sal wees, en jou nie sal dreig nie. Heere sê, my liefdesaksie is voltooi. Dis nie meer as jy sal ek nie, ek dreig jou nie meer nie. Hy sê die ou verbond, die ou testament wat sê, omdat jy nie, daarom gaan dit gebeur, is voorbij. Hy sê, want berge mag wijk en hevels wankel, maar my goede tierenheid sal van jou nie wijk in 2012 nie, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Heere, jou ontfermer. Jy elendige, dier stormgejaagde, ongetrooste, ek lee jou stene in sierklei, en ek grondvees jou in safire, en jou borsweerings maak ek van roebein en jou poorte van karbonkels, en jou ringmuur van edelgesteend is. Dit klink vir my, soos 1 Korinthus 2,9 wat sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor nie, hart van die mens nie opgekom het, het ek bedink vir jou, omdat ek jou lief het. Hy sê, en al jou kinders, al jou kinders, wie is dit nou? Dit is nou hierdie geestelike nageslag, sal die, die Heere geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Hy sê, dier gerechtigheid sal jy bevestig word, wees in 2012 ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en van verskrikking, want het sal nie by jou kom nie. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie. En wie jou aanval, sal oor jou val. En kyk nou hierdie skrif wat ons so verkeerd verstaan het. Hy sê, luister na die context hier, hy sê, ek het die smid geskapen wat die koolvuur aanblaas en een wapen voortbring volgens sy aanbacht ook het ek die verderwer geskapen om te verniel. Nou die woordkie om, kan jy vertaal, correct vertaal met die woordkie wat? Ek het die verderwer geskapen wat verniel. Jy sien, as ons sê, as ons die omlees wat verkeerd vertaal is, dan sou ons moes sê, God het die verderwer geskapen om te verniel. Dit kan ons nie wees nie. Dis ons nie hoe God werk nie. Dis ons nie hoe liefde werk nie. Ons het gesê, God kan homself nie verloon nie. Nou, as God homself nie kan verloon nie, hoe is dit dan moendlik dat hy sy liefdeskarakter kan omruil en een verderverskape om te verniel? My sien, God het alle dinge het om dier om ontstaan en niks het omstaan wat nie dier om ontstaan het nie. Dit wat die skrif sê, God is die skipper. En toe God klaargeskapen het, het hy gesê, toe sien God dat het goed was. En toe hy die mens klaargeskapen het, toe sien hy dat het baie goed was. En daarin is nie een verderver by gewees nie. So waar kom die verderwer vandaan? Die verderwer is die kese van die mens. Wie die grootste verderwer geword? Door die misdaad van een, het die sonde in die wereld ingekom, en het die bederf en die verderwe van sonde, die dood voortgebring tot alle mense, wat allemaal het gesondig. Hoekom? As gevolg van die misdaad van die verderwer. Hoor julle, wie was nou die verderwer? Nou is Adam die verderwer. Jy sien, God het nie Adam geskapen om een verderwer te wees nie. God het nie die sadist en die verkrachter en die moordenaar geskaap om te moord en te verkracht nie. God het om geskaap en as hy beeld en gelijkenis, hy het gekies om dit te word. En nou kom God en hy sê, as jy hierdie goed verstaan, as jy die gerechtigheid van God verstaan, onthou wat ons net nog sê in Psalm 91, hy het gesê, al val het duisend aan jou sy en tien duisend aan jou rechter, en dis duidelijk die verderver is nog aan die werk nie. Hy sê, al val aan jou sy, dat jy jou toe nie aankom nie, want net met jou oor sê jy dit aanskou die vergelding van die godloose sien, van die wat nie oortuig is nie. Hy sê, maar as jy, as jy jou kan bezig hou, as jy kan toelaat dat ek jou lei op rots wat vir jou toeweg is, as jy die, die poorte kan oopmak, dat die Ere Koning kan ingaan, as jy van ruimte in jou hart kan maak, as jy in hierdie jaar met my wil kom wandel, met my kom saam wandel en pas met my kom, hy sê, sal die effect van die prijs wat my sien betaal het, die gerechtigheid, hy sê, dit sal jou beskerming wees. Laat ek het dan nou weer lees. Hy sê, dan sal daar nooit weer een dreigement van my kant afkom nie. Hy sê, ek sal jou stenen le en sierklei en safire en rubijne in jou poorte en van karbonkels en jou jylle ringwiel van eendige steen te smaak. Maar aan die woorde, sê, ek wil jou oorlaai met my sien, ek wil jou bederf met my liefde vir jou, as jy my net sal toelaat. Hy sê, jou kinder sal geleer wees hy sê dier gerechtigheid sê bevestig word, wees ver van verdrukking, jy hoef nie te vrees nie, hoef nie bevrees te wees nie, die aanval kom nie uit my nie, nou sê, luister, onthou, ek is die skipper, ek is die ou wat nou as verderver optree, ek het hom ook geskapen, dink jy, hy is sterker as ek, God sê, dink jy, hy is sterker as ek, hy sê, omdat hy my naam ken, sal ek omred, hy sê, in my naam sal jy wat doen, sal jy die duils uitdrijwe, hoor jylle, hy sê, ek het hom geskapen, kan hy groter wees as ek? Kan hy groter wees as die ek in jou? Hoor wat sê hy, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. In 2012 is hy wat in jou is, groter is hy wat in die wereld is. God sê, hy wat nog in die wereld is, het ek ook voor betaal. Ek het om ook geskapen. Hy verderf nou wel, ek het om nie geskapen om te verderf nie, maar hy is bezig om te verderf, want hy het die kese gemaakt. Maar wees jy ver van verdrukking. Wees jy ver van vervolging. Hy sê die gerechtigheid, sê jy bevestig word. Hy sê, elke wapen, elke wapen wat in 2012 in jou gesmee word, sal niks uitdrug nie. En elke tong wat in jou opstaan in die gereg, sal jy weer lee. Dit is jou erfenis. Dit is die erfdeel van die knechte van die Heere en hulle gerechtigheid. Dit is jou erfenis. Dit is wat Jesus vir jou verdien het. Dis Godse droom vir jou vir 2012. Sal twee met mekaar in pas wees, saam wandel. En sy hulle afgesprek het, God sê, ek droom vir jou, ek droom. Die gedagtes wat ek aan gaan in jou koester, vir 2012, gedagtes van vrede, nie onheil nie, hoopvolle toekomst. Mag 2012 jou die beste jaar wees. Tot sover. Van 2013 gaan beter wees. Maar tot sover, mag 2012 die beste wees. En dit sal wees, as jy onder die oortuiging kan bly, van wat hy vir jou gedoen het. Dan sê jy nie verloren gaan nie. Maar dan sê jy die vreugde ken, van intimiteit met levende God. En dan sê jy die vreugde ken, van sy onbeperkte leven en energie, wat jou gaan bemachtig om te doen wat die jaar van jou gaan vraag. Prijs die Heere, Vader, ek eer hier vanmorgen. Dankie dat die droom nie oud is nie. Dat die droom vars is vir ons. Dankie Heere, dat ons dit profeties kan spreek oor die gemeente vanmorgen. Dat ons ons tempenne uitstoot. Ons penne ver inslaan. Dat die sê, ons breek links en rechts uit. Dankie Dankie Heere vir geestelike nageslag. Dankie dat die woord effect neem in ons leven onmiddellik. Dat die woord effect neem in ons finansies, dat die woord effect neem in ons gezondheid, dat die woord effect neem in ons omstandighede waarin ons op hierdie oomlik is. Ons spreek die naam daar Ek sien elkeen vanmorgen in die naam wat boe elke naam is. Waarvoor elke verderwer sy knie moet buig en belei dat hy die koning en die Heere is. Daarom, Heere, dat ons kon sing vanmorgen. Ek wil die Heere loof en met my leven sê. Hy is die koning van my hart. Daarom kan ons uitsien na jaar. Sê, Heere, hierdie jaar gaan anders wees. Hierdie jaar gaan nie herhaling wees. Van alles wat sleepvoet was in die verlede nie. Heere, hierdie jaar is die jaar van oorwinning. Wat ons sal juig. Ons wat onvrugbaar was, sal juig oor die vruchtbaarheid, oor die seens en dochters wat die Heere geleer sal wees. Ons sal juig om te sien, hoe dat ons omgeving, hoe dat ons, ons land, hoe dat in die wereld, die woord, die waarheid, die lewe, sy loop neem, so dat die aarde bevolk sal wees, met die kinders van die levende God. Ons loof u vanmorgen in Jezus' naam. Amen. Moet iemand iets sê? Dan kan ek julle net sien. Om dit te gaan bedink. En uh, sien julle elkeen met hierdie droom van God. Vir hierdie jaar.